Բարև բարեկամներ։ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերը շարունակում է Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։ Հաղորդաշար, որ նվիրված էր հերոստատեսության եւ ռադիոյի հոբելյանին։ Վաղը հանրային ռադիոյում կմեկնարկի նոր եթերաշրջան, նոր ծրագրերով, նոր հաղորդումներով։ Նախքան մեր հյուրին ներկայացնելը հիշեցնեմ, որ ձայնաստրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ է Ռոմելա Պետրոսյանը։ Ինչպես եւ խոստացել էինք հաղորդաշարի ամփոփիչ թողարկմանը հյուրընկալել ենք հանրային հերոստարադիո ընկերության խորհրդի նախագահ Արսեն Արստամյանին։ Հերոստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքով Հանրային հերոստարադիո ընկերության խորհուրդն է ընկերության ղեկավար Մարմինը հենց նա է հաստատում այս լրատվամիջոցների ծրագրերի կառուցվածքը, մշակում քաղաքականությունը։ Հետաքրքիր է ներկայումս ինչ քաղաքականություն է ողջագրել հերոստարադիո ընկերության խորհուրդը, որն է այն առանցքը, որի շուրջ կառուցվում է այս լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Ինչպես նախկինում այսօր էլ հանրային հերոստարադիո ընկերությունը իր քաղաքականության հիմքում դնում է երկու շատ կարևոր սկզբունք։ Դա ազգային հայեցի ոգով քաղաքացի դաստիարակելն է եւ ռազմահայրենասիրական նաեւ դաստիարակությունը։ Բնականաբար 2019 թվականի մեր եթերացանցի հիմքում եւս անկած է լինելու այս երկու հիմնարար եւ մեզ համար շատ կարեւոր մանավանդ մեր նման երկրի համար, որը գտնվում է ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակում, ազգային ոգով եւ ռազմայնասիրական ոգով դաստիարակված քաղաքացի ունենալը մեզ համար գերնպատակ է։ Իհարկե սա չի նշանակում, թե մեր եթերը ամբողջությամբ ներծծված է լինելու ազգային ոգով կամ ազգային գաղափարախոսությամբ եւ հայրենասիրական լինելու է նաև տարաբնույթ ժամանցային, տնտեսական, մշակութային բոլոր բոլոր բնակավարները մենք փորձելու ենք ընդգրկել։ Իսկ ծրագրերի քաղաքականությունը մշակելիս ինչ սկզբունքով եք առաջնորդվում, եթե ճունենք հանրային կարծիք ուսումնասիրող որևէ կառույց, որը կարտացոլի հանրության պահանջարկը։ Չնայած ես այն կարծիքին եմ, որ ոչ թե պահանջարկը պետք է պայմանավորի առաջարկը, այլ ընդհակառակը։ Դուք իրավացի եք, իսկապես մենք ճունենք հանրային կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն, բայց փոխարենը մենք բարբերաբար դիտարկումներ ենք իրականացնում եւ նախատեսում ենք նաեւ այս տարվա ընթացքում երևի առաջին կիսամյակի ավարտից հետո եւս նման դիտարկումներ իրականացնել։ Այդպիսի հնարավորություն մեզ տալիս է համացանցը, մասնավորապես մեր Kike Edge-ը, որի միջոցով մենք դիտողականության նաեւ դիտարկումներ ենք իրականացնում այս կամ այն հաղորդաշարի, բայց ես էլ համամիտ եմ, որ մենք ոչ թե պետք է դուր կտանք, որովհետև շատ հաճախ մենք ունենում ենք հաղորդումներ, որոնք հերոստատեսային, այսպես ասած, դասական կանոններին չեն համապատասխանում, բայց դիտողականության առումով դրանք բավականին դիտողականություն են ապահովում։ Իհարկե դա լավ է, բայց մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի ապահովենք մարդու համանդրական իրավունքը այն է ազատորեն ստանալ քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակութային, մանկապատանեկան, գիտալուսավորչական, հայոց լեզվի եւ պատմության, մարզական զվարճելի եւ հանրության համար կարեւոր ու նշանակալից այլ դեղեկություններ եւ այս առումով կարծում եմ մենք շատ անելիք ունենք եւ 2019-ին մենք այս օրերին նաեւ գտնվում ենք եթերացանցի ժամանակի հաստատման փուլում, իմ ենք բերում մեր աշխատանքները, որ เป զի եթերաշրջանը մենք սկսենք եւ հերոստադիտողին ու ռադիոլսողին մատուցենք նոր որակի ու նոր բովանդակության հաղորդումներ։ Նոր եթերաշրջանից առաջ սովորաբար մարդկանց հետաքրքրում է, թե կավելանա արդյոք եթերաժամանակը, կլինեն կտրուկ փոփոխություններ, թե ոչ, ինչ նորություններ կան այս առումով։ Ռադիոլսողներին այս առումով այս պահին դեռևս ուրախացնելու լուր ուրախ լուր տալու առիթ անկեղծ ասած չունենք, բայց աշխատանքներ տանում ենք, որ տարվա ընթացքում եւ տեխնիկական վերազինվածության ամբողջովին համակարգային ոչ թե փուլ առ փուլ գնանք այդ ճանապարհով, այլ փաթեթային լուծում տանք ռադիոյի տեխնիկական վերազինմանը, նաեւ բովանդակային մասնագիտական որակների բարձրացմանը եւ անկեղծ ասած իմ որպես արցախցու երազանքն է ունենալ 24 ժամյա հանրային ռադիո եւ ես երազում եմ այն օրը որ ռադիո լսողը միշտ ռադիոընթունիչը մեր հաճախականության հանրային ռադիոյի հաճախականության վրա դրված լինի։ Այս առումով 2019-ին շատ լուրջ աշխատանքներ ենք իրականացնելու, արդեն ունենք նախատեսված մշակված ծրագրեր եւ տեխնիկական վերազինում իրականացնելուց հետո կարծում եմ մենք ռադիոլսողին այդ առումով հնարավորություն կտանք շատ ավելի ունկնդրելու մեզ։ Իսկ հերոստատեսության մասով, այո, 2019 թվականից մենք կրկնապատկում ենք մեր եթերը ժամանակը 4 ժամից հասցնում ենք 8 ժամի, այսինքն Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը եթերում լինելու է ժամը 16:00-ից մինչև կես գիշեր։ Բայց սա այն առավելագույնն է, չէ՞ որին մենք ցկտում ենք անձամբ ես եւ կարծում եմ մեր ողջ ստեղծագործական թիմը ձգտում է նվազագույնը ունենանք 16 ժամյա եթեր։ Արկա ռեսուրսները թույլ են տալիս այդ նպատակակետին հասնել որովհետև որքան ես եմ տեղեկացված նոր ռեսուրսների ներգրավում հատկապես ֆինանսական մասով կարծեմ չի նախատեսված ոչ ֆինանսական որևէ ավելացում չի նախատեսվում չկա նախատեսված 2019 թվականի բյուջեով բայց մենք փորձում ենք զարգ տալով կարգապահությանը եւ մեր աշխատանքները կազմակերպելով պլանավորված փորձում ենք այս տարբերակով 2019-ին եթե ժամանակի ծավալը կրկնակի ավելացնել, այնուհետև 2019-ից մտածել եւ նոր միջոցներ, ռեսուրսներ ներգրավելու եւ առհասարակ շենքային պայմանները։ Իհարկե շենքային պայմանները մեր անբավարար են, բայց 4 ժամ եթեր ունենալ եւ դա կապել միայն շենքային անբավարար պայմաններ ունենալով, դա ինձ համար անընդունելի է, դրա համար մենք նման որոշում ենք կայացրել եւ շատ հստակ մենք գնում ենք եւ և հանրային հեռուստատեսության եթերը շրջանը այս անգամ փետրվարից տեղափոխել ենք մարտ, նաև այդ տեխնիկական որոշակի հարցեր կարգավորելու համար։ Այս տարվա ընթացքում ուսումնասիրելով հերոստատեսության 30-ամյա ճանապարհը, ռադիոյի 90-ամյա ճանապարհը, ես հանգել եմ այն համոզման, որ այս երկու լրատվամիջոցները շատ ձեռքբերումներ ունեցել են հենց աշխատողների նվիրվածության եւ энտուզիազմի շնորհիվ։ Ինձ թվում է հենց այս նպատակակետը, որ դրել եք ձեր արչեվ, նույնպես կհաղթահարվի հենց այդ նվիրվածության, энտուզիազմի շնորհիվ, որ մշտապես ուղեկցում է լրագրողներին։ Միանշանակ, միանշանակ դա այդպես է եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ เป զի հեռուստատեսությունն ու ռադիոն դառնան մեծ ընտանիք։ Թիմային գաղափարը պետք է այստեղ շատ հստակ ընդգծված լինի, որովհետեւ սա թիմային աշխատանք է։ Իհարկե։ Եթե վահանակի մոտ աշխատողը իր աշխատանքը մի քիչ լավ չի կատարում, Յուլիա Վանյանը ինչքան էլ լավ խոսի կամ ինչքան էլ լավ հաղորդումներ ներկայացնի, ռադիոլսողը վատ որակով է դա անցալելու եւ հետեւաբար բովանդակային առումով կարող է նաեւ անհասկանալի լինի իր համար եւ հակառակը։ Դրա համար այստեղ յուրաքանչյուր օղակ իր աշխատանքը պետք է կատարի շատ ավելի նվիրվածությամբ, շատ ավելի ջանասիրությամբ եւ արդյունքը եւ ռադիոլսողը եւ հեռուստադիտողը միանշանակ տեսնելու է։ Պարոն Արստամյան, հասարակության օբյեկտիվ անաչար տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը հնարավոր է ապահովել լրատվադաշտում ունենալով միայն մեկ հեռուստատեսություն, մեկ ռադիո, իհարկե չհաշվելով այն ժամանցային ռադիոալիքները, որոնք գործում են Արցախում, մեկ հանրապետական թերթ։ Այսինքն, երբ մենք միակն ենք դաշտում, դա մեզ օգնում է թե խանգարում, եւ իրոք հնարավոր է այստեղ օբյեկտիվ լինել։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք օբյեկտիվ լինել Այլ հարցը, որ շատ հաճախ կարող է այս կամ այն իրադարձությունը զուտ ֆիզիկական առումով, տեխնիկական առումով մենք չհասցնենք բոլոր միջոցառումները լուսաբանել։ Բայց եթե թերթի, ռադիոյի մասով որոշակի բաց լրացվում է ձեռնշած մասնավոր ռադիո ընկերությունների կողմից, հերոստատեսության առումով այստեղ իհարկե մենք խնդիր ունենք եւ շատ օրինակ կցանկանայի, որ մենք ունենայինք մասնավոր հերոստա ընկերություն, Մասնավոր առաջարկեր այլընտրանք հերոսայտողը ընտրեր, թե որ ալիքն է նախընտրում եւ հետեւաբար այստեղ շատ լավ մրցակցություն կձևավորվեր։ Իսկ մրցակցության պայմաններում բնականաբար ստեղծվում են որակյալ հաղորդումներ։ Այնպես որ օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրելու առումով միակն ենք, թե միակը չենք, այստեղ չեմ կարծում թե խնդիր կա։ Մենք պարտավոր ենք օբյեկտիվ լրատվություն, օբյեկտիվ ամեն ինչ անել, որպես օբյեկտիվ լինի։ Դե երևի այստեղ արդեն առավել կարևորվում է հենց լրագրողների մասնագիտական արհեստավարժությունը, մարդկային որակները, որովհետև իրոք շատ բան հենց սուբյեկտիվ իրենց մտածումներից է կախված։ Իհարկե, եւ լրագրողների ոչ միայն լրագրողների, ինչու՞ միայն լրագրող, լրագրողների օպերատորների, ռեժիսորների, տեխնիկական բոլորի, բոլորի մասնագիտական որակները շատ կարևոր են եւ այստեղ պետք է աշխատեն միայն ու միայն պրոֆեսիոնալները։ Միջակները հանրային հեռուստատեսությունում եւ հանրային ռադիոյում տեղ չպիտի ունենան եւ տեղ չպիտի ունենան ոչ թե դա ղեկավարության պահանջն է կամ ղեկավարության կամքն է, այլ մտնոլորտը պիտի այնպեսին լինի, համակարգը պետք է այնպես աշխատի, մեղվա փետակի նման, որ բորենիները փետակում տեղ չունենան, եւ Բորենիներին միայն մայր մեղուները չէ որ դուրս են ուղում փետակից, այլ ամբողջ իրենց մեղվա ընտանիքն է Բորենիներին դուրս շպրտում, որովհետեւ եթե բոլորը աշխատում են, եթե 10 հոգի աշխատում են, երկու հոգի չեն կարող կողքից նայել շատ ականջահաճո բաներ եք ասում, բայց կտրուկ բարեփոխումները, կտրուկ փոփոխություններ, կտրուկ միջոցներ են պահանջում, որոնք շատ հաճախ ցավոտ է ընկալվում կոլեկտիվի կողմից։ Դուք պատրաստ եք այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու միանշանակ պատրաստ եմ եւ ուզում եմ վստահեցնել բոլորին, որ ես եւ մեր թիմը ունենք բավարար կամք եւ վճռականություն մեր արժեվ դրված բոլոր խնդիրները քայլ առ քայլ լուծելու եւ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Ես երբ նշանակվել եմ հերոստարադիո ընկերության խորհրդի անդամ, այնուհետև ընտրվել եմ խորհրդի նախագահ, մարդկանց իմ գործընկերների հետ շփումների ժամանակ ես բոլորին անխտիր գրեթե ասել եմ, որ մենք պետք է կարողանանք մեր անձնական շահը ստորադասենք ռադիոյի շահին, հեռուստատեսության շահին։ Եթե մենք կարողանանք մեր շահը պրոյեկտել հեռուստատեսության շահին, ռադիոյի շահին, այս դեպքում կեցենք մենք ուրեմն ավելի լավ։ Բայց եթե չէ, մեզ համար գերակա է հեռուստատեսության շահը եւ ռադիոյի շահը մնացածը ացանցյալներ են, որ բխում են այդ շահից։ Այս առումով իհարկե ցանկացած նորը, ցանկացած բարեփոխումներ մանավանդավակ սերունդը մի քիչ դժվարությամբ է ընդունում, դժվարությամբ է հարմարվում, մենք շատ լավ հասկանում ենք, գիտակցում ենք դա, բայց բոլորից եթե անհրաժեշտ է պիտի ներողամտություն հայցենք, բայց ասենք եւ որ մենք այլ ընտրանք չունենք, մենք գնալու ենք այս ճանապարով։ Ես այս պահին հիշեցի Նժդեհի հետեւյալ միտքը, ժողովուրդների մասով է ասել, ասում է ցնցումները ժողովուրդների կյանքում փրկության լծակներ են։ Անբարոյական ու կորած է մի ժողովուրդ, որ հանուն իր գոյության անընդունակ է խոր ցնցումների։ Հիմա ես չեմ ասում, թե հերոստատեսություն կամ ռադիոյում ցնցումների անհրաժեշտություն կա, բնավ ոչ, բայց որ բարեփոխումների, հաստիկակառուցվածքային, կազմակերպա իրավական լուրջ բարեփոխումների խնդիր ունենք մենք, սա ակնհայտ է եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ բարեփոխումները սահուն, առանց ավելորդ ցնցումների իրականացնենք, արդյունքում մենք ունենանք ժամանակագիծը եւ ռադիո եւ հեռուստատեսություն։ Ձեր պաշտոնը պատասխանատու է ոչ միայն կոլեկտիվի արչև, այսպես ասած, դուք պատասխանատու եք ոչ միայն այս ընտանիքի արչև, այլ նաև ինչ որ արմով քաղաքական դաշտում, որովհետև նաև ամենագլխավոր լրատվամիջոցն եք գլխավորում։ Եվ պաշտոնի եք եկել շատ, այսպես, ինտենսիվ փոփոխությունների ժամանակաշրջանում Հայաստանում տեղի ունեցան արմատական փոփոխություններ, այդ համապատկերում Արցախում տեղի ունեցան որոշակի զարգացումներ։ Ձեզ չի վախեցնում այդ պատասխանատվությունը, որ ստանձնել եք, չնայած վրացիները փոփոխությունների ժամանակաշրջանում ապրելը անեծք են համարում նույնիսկ։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր համոզմունքը այս առումով։ Եթե շատ կարճ պատասխանելու լինեմ, միանշանակ ոչ։ Ոչ, որովհետև 38 տարիների ընթացքում ես երբեք չեմ խուսափել պատասխանատվությունից եւ միշտ կարողացել եմ ժամանակին վճռական որոշում կայացնել, անկամ եթե դա իմանձի հետ էր կապված, Այս առումով բնականաբար ոչ չի անհանգստացնում եւ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ մենք ունենանք իսկապես նորից եմ կրկնվում երևի մեր երազած եւ ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը վերհանել եւ ի ցույց է դրել մեր երկրի, մեր հանրության թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Այդ օրերին ես հիշում եմ բոլոր մակարդակներում ինչքան էր խոսվում բովանդակային լուրջ փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Ինչ հետաքրքիր է տեղեկատվական դաշտում որևէ բան փոխվել է ապրիլյան պատերազմից հետո թե ամեն ինչ շարունակում է հին հունով ընթանալ կարծում եմ փոխվել է եւ քանի որ ապրիլյան պատերազմից քարորիայից խոսեցինք, ես ուզում եմ ասել, որ եթե ժամանակի ավելացումը եւ հեռուստատեսությունում եւ ռադիոյում գոնե ինձ համար ինքնանպատակ չէ։ Ինձ համար դա անվտանգության շատ կարևոր բաղադրիչ է պատերազմող երկրի այս միտքը ես միշտ եւ տարբեր առիթներով ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, վաղն էլ կրկնելու եմ եւ անդադար կրկնելու եմ։ Պատերազմող երկրի ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը 24 ժամ պետք է եթերում լինի։ Եթե հիշում ենք 2016-ի ապրիլին պատերազմը սկսվեց, բոլորը խոսում էին մեր մասին, բայց մենք եթերում չկայինք։ Հիմա մեր խնդիրն է, որ մենք ասենք Ž+30 օրինակ ինչ որ մի շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք նման իրավիճակներում, նման պատերազմական արտակարգ իրավիճակներում մենք կարողանանք շատ օպերատիվ կերպով մտնել եթեր եւ այն խոճապային տրամադրությունները սկզբնական շրջանում, որ նման իրավիճակներում արկա են լինում բնակչության մոտ, մենք պետք է կարողանանք դա մեղմացնել։ Այդ խոճապային տրամադրությունները պետք է չզոհացնենք։ Ցավոք մեր եթերաժամանակը մոտենում է ավարտին, ես միայն հասցնեմ մեր հաղորդման ավանդական հարցը վերջում տալ ձեզ, ինչպիսի գրականություն եք սիրում ընթերցել, վերջին գիրքը, որ ընթերցել եք եւ մի գիրք, որ խորհուրդ կտայիք մեր ռադիոլսողներին։ Սկսեմ վերջից, ռադիոլսողներին խորհուրդ կտայի ընթերցել Գարեգին Նժդե հատնտիր եւ վստահեցնում եմ յուրաքանչյուրին անհատապես նայում յուրաքանչյուրը ով կընթերցի Գարեգին Նժդե, բայց ոչ որպես գեղարվեստական գրականություն, այլ Գարեգին Նժդեը կդառնա իր սեղանի գիրքը, այդ դեպքում ինքը եւ ոգով կամուր կլինի, եւ իսկապես ազգային այդ արժե համակարգի կրողը կլինի, եւ լավ քաղաքացի կլինի։ Նույն Նժդե ասում է, չի կարելի լինել վատ մարդ, բայց միաժամանակ լավ հայ։ Նախ ինքներս պետք է լավ մարդ լինենք, որ เป զի կարողանանք նաեւ լավ հայ լինել։ Ես նշեցի, որ իմ սեղանի գիրքն է Գարեգին Նժդեհը, ես ընթերցում եմ միշտ Գարեգին Նժդեհ եւ խորտ եմ տալիս բոլորին ընթերցել։ Շնորհակալություն բարոն Արստամյան հետաքրքիր ու հագեցած զրույցի համար։ Բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։ Ձայնասրահում աշխատում էր Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ էր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։